บุ๊กทูเจ็ดสิบเจ็ด siebenundsiebzig siebenundsiebzig เหตุผลบางประการสาม etwas begründen drei etwas begründen drei ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ Warum essen Sie die Torte nicht? Warum essen Sie die Torte nicht? ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ Ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen. ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ Warum trinken Sie das Bier nicht? Warum trinken Sie das Bier nicht? ดิฉันต้องขับรถค่ะ Ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ Warum trinkst du den Kaffee nicht? Warum trinkst du den Kaffee nicht? มันเย็นแล้วค่ะ Er ist kalt. Er ist kalt. ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ Warum trinkst du den Tee nicht? Warum trinkst du den Tee nicht? ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ Ich habe keinen Zucker. Ich habe keinen Zucker. ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. ทำไมคุณไม่ทานซุป Warum essen Sie die Suppe nicht? Warum essen Sie die Suppe nicht? ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ Ich habe sie nicht bestellt. Ich habe sie nicht bestellt. ดิฉันไม่ทานซุป เพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ Warum essen Sie das Fleisch nicht? Warum essen Sie das Fleisch nicht? ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. ดิฉันไม่ทานเนื้อ เพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin.